บุ๊กทูเจ็ดเซปติญีหมายเลขสกายตลีดิฉันนับเอสกายตุหนึ่งสองสามเวียนส์ดีวิ trīs ดิฉันนับถึงสาม Es skaitu līdz trīs ดิฉันนับต่อไป Es skaitu tālāk สี่ ห้า หก četri, pieci, seši. เจ็ด แปด ก้าเซปติญิอัสตัวนิเดวินิดิฉันนับ เอสสกายตุ คุณนับ ตุสกายติ เขานับ วิชสกายตาหนึ่งที่หนึ่ง viens, pirmais. สองที่สอง divi, otrais. สามที่สาม trīs, trešais. สี่ที่สี่ četri, ceturtais. ห้า ้าเปียจิเปียกไตส์หก ที่หกเซชิซัสไตส์เจ็ด ที่เจ็ด เซปติญิเซปติไตส์แปด ที่แปดอัสตัวนิอัสตัวไตส์เก้า ที่เก้าเดวินิเดวิไตส์